I donosimo salavat na posljednje Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. A zatim, braćo, najispravniji govor je govor stvoritelja Tebare Kremotala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam najopasnije stvari po islam su novotarije, svaka novotarija je zabuda a svaka zabuda voli vati evo nas hvala Allahu te barek je otala na kraju ovog mjeseca Ramazana evo nas i ispraćamo još jedan mjesec mjesec u kome smo se trudili da i badetima, dobrovoljnim farzovima, domama zaradimo Allahovu te bareke u teala milost. S jedne strane smo radosni, a s druge pak strane smo tužni. Jer ispraćamo mjesec u kome smo bili puno jačiji mjesec u kome smo inšala udala imanski ojačali mjesec džihada i truda mjesec Kur'ana Ramazan mjesec Kur'ana zato je srce Allahovog roba s jedne strane radosno a s druge pak strane tužno jer iza njega ostaje mjesec mjesec Ramazan. Ovaj ko okrasi na Bajram namaz, treba da klanja dva rekata, može da klanja on sam, da naklanja dva rekata Bajram namaz. Ne, samo nanijeti Bajram namaz. Prvi rekat, sedam tekbira, drugi pijet. Ono što svaki musliman u ovim trenucima treba da osjeti jeste Prvo je rekli smo i tugu i radost. Ali ono prevashodno jeste da vidimo kod sebe šta je taj mjesec Ramazan i da li je on u nama nešto promijenio. Da li jedan muslima treba da izađe iz mjeseca Ramazana jači jer mu je Allah te barek Allah kao poklon dao taj mjesec da sljedeći godinu dana zna zašta živi, zna zašta radi, da je jači, da je čvršći, jer to je poklon uzvišenog gospodara. Ili će i dalje nastaviti ne obazirujući se namo ono prije mjeseca Ramazana. Kao da mu mjesec Ramazan nije došao kao revizija. Danas je ovim puno. Danas je ovim puno. Kao da Allah te bareke wa ta'ala modri na svoje robove samo mjesec u Ramazanu, a poslije Ramazana ništa, ne valaj. Ali hajmo mi osobi, jel da? Hajmo sebe ispitati i da nakon Bajrama vidimo kod sebe jesmo li nešto promijenili. Je li se kod nas išta popravilo? Zašto? Zato što Allah te bareke od Teala kaže u jednom kuranskom ajetu Ja i ledine amenu kutiba letimu sijamu kema kutiba ledine min kablikum lalekum te tepun. Kaže Allah te bareke od Teala u prevodu značenja Ja i ledine amenu o vi koji vjerujete kutiba letimu sijamu propisan nam je post. Zašto? Kaže Allah te bareke od Teala Kema kutiba lele dine min kablikum lalakum tetekus. Propisan vam je post kao što je propisan i onima prije vas, da biste bili obogojati. Ili da biste se prije prolunili. Zato je post propisan, kaže uzvišenje. Pa Allahov rob treba na kraju mjeseca da vidi da li su ovi ajeti sjeli njegova prsa. Da li je on ispunio ovo što uzvišenje od njega traži. Ja i Vemedine Amenu, kutime arretnu sjavu. Propisan vam je post da biste bili bogobojazni, da biste se grija klonili. Ja sam vam dao mjesec Ramazan, kaže uzvišeni, da bi lakše ostavili ako imate nešto, da bi napunili snagu imansku, pa sljedeći godinu dana ili 11 mjeseci čvršće i jače još bolje i svake godine sve čvršće uzdizane Allahovo riječne zemlje. Ovo je poklon gospodara Tebara Kvetala. I svaki od nas treba da se mjeri ovim ajetom. Ja i uledine amenu, kutiva lekumu si Propisan nam je post zbog čega? Da biste bili bogobojazni. Da biste se grijeha klonuli. Zato je Ramazan mjesec prava prilika, vi ćete čuti koliko je samo Allah Tebara Kvetala oputio ljudi baš u mjesecu. Koliko je ljudi ostavilo velike grije u ovom mjesecu? Koliko ljudi džahira neće da pije čita mjesec? Samo u ovom mjesecu. Milost gospodara te bare kretala. Ali nažalost, vraćanje grijeva nakon mjeseca Ramazana pokazuje upravo da ovaj mjesec, mjesec Ibadeta, mjesec Ramazana nije uticao na tebe i na mene. Zašto? Zato što uzvišeni kaže propisanje Post da biste se, da biste se se Allah bojali. Da biste bili Bogu bojazni, da biste se grija pomogli. Zato je propisan. Između ostalo. Da li smo, braćo moja, naučili nakon ovog mjeseca Ramazana šta je Bogu bojaznost? Da li smo se nasladili učenjem Kur'ana? Da li smo se nasladili ispoljavanjem ibadeta Allahu te bareke ve u domama, u namazima, da nakon ovog mjeseca budemo samo bolji i čvršći. Jer su to znakovi, to su znakovi da inša Allahu ta'ala taj mjesec Ramazan kod tebe ili kod mene je bio potpuno. Je našao svoje pravo mjesto u tvome srcu. A to je da se bojiš Allah te bare te otala, više posle mjeseca Ramazana nego prije. Jer je on zato propisan. Jer je uzvišen i te bare te otala, dao nam ga kao tu blagodat, kao olakšicu svojim robovima, da malo, ako možemo tako reći, odavno, šitani su sve zanje. I puno je lakše. I puno je lakše. I vallaha i tačno se osjeti. Tačno se osjeti kada izmakne mjesec Ramazana. Osjeti se i to odmah vidite ujutru po birtijama, po kafanama, po diskotekama. Kao da se ništa nije desilo mjesec dana. Idemo ponovno. Da li je ovaj post bio kako treba ili bade kod ovakvog čovjeka na ovaj nije? Ne ovaj nije. Jer da je post bio kako treba, ni drugi dio ajeta iz ovog ne bi izvrstao sigurno. Jer da biste bili bogobojazni, znači da biste se grijak pogledali. Da biste ostavili ono što ste imali kod sebe. Kako smo se okoristili od ovog Ramazana? Koliko smo se okoristili od ovog Ramazana? Da li je nama Ramazan bio prava škola imana? Da li nam je Ramazan napravio reviziju u našim srcima? Da li je od nas načinio osobu koja će sljedećih godinu dana prvo žaliti što je ostao Ramazan iza njegovih leđa, iza, a zatim, nakon pola godine kao što su Asabe radili, radovat se što ide ponovo mjesec Ramazan. Da li smo mjesec Ramazan doživjeli kao ibadet Allah, te barat je od tada? Ili smo svojim jezikom, postupkom, dijelima, uništavali vlastita djela. Primjer čovjeka koji plete džemper, pa napravi sebi džemper sa lijepim ukrasima i onda mu se ljudi dive kako je lijepo radio, a on uzme nikakvog razloga pa ga počne porno. Dio podijel. Ljubi ga sa strane gledaju i kažu mu isti normalan. Je primjer Allahovog groba koji dadne i onda to razvali jezikom ili nečim drugim. Jer primjer Allahovog groba koji dadne na Allahovom putu, trudi se, uloži da sve to uništi jezikom. Ili dijelima. Ili ne daj Bože nijeti. Isti primjer. Da li je mjesec Ramazan među nama napravio izmjenu našim srcima? Da li ćemo uz Allahovu pomoći biti čvrši posle njega i da li ćemo nositi Allahom šerijati suvek Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa svim iskušenjima koja išala u dana dolaze ili nećemo u ne zavisi od mjeseca Ramazana. Jer su u njemu bile prilike da napuniš svoje baterije. Nema više prilike ovakve posle Ramazana. Nema više prilike takve. U njemu su bile prilike da zaradiš srbe Da natankaš svoje gorivo da možeš sljedeći 11 mjeseci voziti. Jer Allah te bareke wa ta'ala, kako kaže u ajetu, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ Kaže Allah te bareke wa ta'ala, Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. Zašto sam sebe? Šta znači sam sebe izmijeniti? Jel to znači uzimat nešto što ozvišeni nije objavio ili nije naredio da se radi i očekivati nama vis-a-vis toga promjeni nikad. Zato uzvišeni kaže da neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni odnos prema Allahu te barake od Allah. Dok ne uzme, uzme šerijat kao svoj životni put koji će ga voditi do njegovog kabora. Onda će uzvišeni te bareke od tada zamijeniti, to jest šta? Onda će izmijeniti narod, to je stanje kod tog naroda. Pomoći će ih da oni promijene stanje u kakvom su sad. A da se promijeni stanje jednog naroda, ne može nikako ručiti. Jer Allah te bareke od tada će pomoći i uzdići svoju vjeru samo na način kako je on zadovoljan. Samo na način kako je pomogao i prvu generaciju muslimana. Nikako drugčije. Ovo vam ne može niko osporiti. Protiv ovog jednostavnog dokaza ne može ustati ni najveći ali svi vremena i da kaže nije tako ne. Ti, običan, i ja, Allah, ora Bože, kaže, reći mi lice ne, neće. Uzvišenje neće pomoći ono što nije objavio kako će se onda stanje naroda promijeniti? Kad znamo sigurno da Allah Tebare Kvetala neće pomoći da se on veliča svirajući harmoniku. Ili da se veliča njegovo ime svirajući violinu. Neće tako mi Allaha jednog jedinog. Ovakve blagodati Allah bi dao sigurno prvoj generaciji muslimana Još bi ih nadahnuo velecima, mogu možete misliti kako bi oni svirali. A sam, jel da? Nema tu ništa. Nema ovdje svirke ništa. To je prezentacija sebe. To zločinici njima slični koriste da mase vide kako je došao Enes Begović. Jer će njemu to kasnije odgovarati u daljim tezgama. Odlična prilika da se reklamirati stotinu hiljada ljudi. Vidiš kako je dobar. Allah te bareke o tala, stanje ovog narda reći izmijeni. Nego će ih prepustiti stanje u kome se nalaze sad. Zato što nije zadovoljno time. Zato što ne rade ono što on naredio. Zato nikad neće izmijeniti stanje jednog naroda, kako kaže Zvišeni, dok taj narod ne promijeni sam sebe. Dok jednom za sva vremena sam sebi ne kaže pa subhanallah pa nije meni vehabija neprijatelj pa nije mi neprijatelj onaj s bradom kako će mi biti neprijatelj onaj koji je 93. i druge godine došao ovdje u Bosnu pokazao mi da ne poginem za nekakve ciljeve zbog koji ću se vlatiti u džahnemu i on mi je jednom neprijatelj narod je promijenio svoje stanje. Ovaj narod ne mijenja svoje stanje prema Allahu Tebara Kvetala, a očekuje da mu Allah dadne i promijeni stanje. To se nikad neće desiti račun. Nikad. Jer zahvaljivanje Allahu Tebara Kvetala na njegovim blagodatima može biti samo primljeno onda kad kad Allahov rob ispuni kod sebe ono što mora, od farzova. I da mu onda on, taj Allahov rob, zahvaljuje Allahom na onome što mu daje. I na Ramazanu. Da zahvaljuje Allahom što mu je dao vid, što mu je dao jezik, usta, noge, dvije ruke. Da zahvaljuje prije svega Allahom što ga je uputio. A neće niko biti upućen Tako mi onoga u čijoj ruči moja duša. Onaj koji kod sebe ne bude imao Muhammedu Rasulullah, neće biti upušen. Jer za la ilaha illallah uvijek je Muhammedu Rasulullah. Ako hoćeš da te Allah uputi, moraš slijediti poslanika. Ako ne budeš slijedio poslanika, nećeš biti upućen. Jednostavno kao grah, što bi narod rekao. Hvala di, el se ne resule u bilu. Kaže uzvišeni, on je poslao poslanika. Huvaladi, Ersele Resula, bilo kuda sa uputom. Vadini pa Hab, ista istinskom vjerom. Evo dokaza. Uzvišeni kaže, poslao sam poslanika sa uputom. Zašto je ovdje poslanik, ali sa uputom? Vrlo jednostavno, malo prije smo rekli. Slijediš poslanika, kaže, poslao sam poslanika, slijedi ga, ide uputak. I onda šta? Istinska vjera. I onda šta? Uvedeti Ersele Rasule u bilu huda u dini hak. Li uzirehu ala dini kurvihi valeu keril mušiku. On je poslao poslanika sa oputom. Uzmeš poslanika za vodilju, eto upute. Eto istinske vjere. I onda ćeš šta? Takav ćeš biti uzdignut iznad svih vjera iznad svega što se kosi sa Allahom vjerom. Samo takvi i njima i oni koji ponesu ovu zastavu mogu poneti malo vjeru. Jer ne može čovjek reći da je upućen, a da radi nešto što upućivaš njegov nije naredio. To su lažovi. To su A upućivač je Allah Tebara Kvetala. Nije diploma, nije disertacija, nije titula, nije ovaj ni onaj, nego Allah upućuje. Može kraj vas i kraj mene stat stotine hiljada alima. Doveći Allah u kraj mene da stoji da upućuju. Ako uzmiš nje, neće da uputi, nema to vešta. Evo tamo. Poslanik Islama. Je tako? poslanik islama lave upućio dole od. Šta je ovo dokaz? Da uzvišeni te barak je ta upući i kad te uputi, zahvalimo na uputi. A kako se zahvalio Allah na uputi? Traženjem puta do njega te barak je ta. A koji je put? Ide na sratan ustati. Uputi nas na pravi put. Na put oni kojima si koji put milo svoj darbo. Ko su ti? Poslanici, vjerovijeci. To je Ibrahim a.s. To je Musa a.s. Jer na put oni kojima si milo svoju darla. A ne na put oni koji su izazvali sržbu gospodaru. A ko su tu kršćani? Oni su bez znanja radili, pa su sebi vodili bidela pirvotarije, pa izazvali vahu srbu. Tako su radili. Nisu htjeli da tražaju znanje, da pitaju, samo su slijepo slijedili svoje učene ljude i zaglavili. Ili oni koji su prokleti, a to su židovi. Koji su znali šta je istina, znali su ko je poslani, znali su koji je Bog, sve su znali dolazila istina, ali lem je kuril ledine kefaru min ehlil kitabi vel mušrikine mun fekine hatta te tije hul Nisu se podijelili, niti će se nikad narod ne dijeli dok ne dođe istina. Nikad. Zašto? Pa oko čega se podijeliti? oko čega da se dijele, ako je sve badu. Ali kad dođe istina, onda dolazi forkada preko rad i ona stavlja. Oca od materi, sina od babi, ženu od čovjeka, on rastavlja, istinu od batila. Ništa drugo ne može rastaviti. Tvoje fetve ili moje fetve, izmišljanja, ovo je, ono je nije nema Allahi. Zašto? Zato što uzvišen je ovo radi. Ovo je njegovo pravo i on kaže, ali pravim, hasbe nasu, e jutrhu, e jekulu, a ne nabu, na jutrhu. Misle li da će biti ostane mira, ako kažemo i vjerimo. Kažem li še dalje? Mi smo iskušenje rodnili prije vas, da bi ko? Allah ukazao na one među vama ko govori istinu ko laži. Zato, braćo moja, ovaj dan da iskoristimo prije svega, jel da, u pjevanju, ono što je dozvoljeno, u smijevanju, u šali. Ovo je naš praznik. Ovo je naš bajram. Da zahvaljujemo prije svega Allahu te barake odala na jednoj blagodati, velikoj blagodati koja se sad pokazuje u ova dva, tri dana. A to je šta? Ovi mešćini. Allaha mi jednog jedinu. Da zahvaljujemo Allahu i hvala mu što nam je dao ove kvadrate zemlje vakovske, njegovog vlasništva, da možemo klanjati, ne lutajući kut šta i kako, odakle i kako. Jeste vidjeli koja je to blagodat? Samo se nazove, imamo svoju lemu, imamo šehove, imamo džemat na nivou Evrope, alhamdulillah i rablalmi. Više je to završeno. I voziti. I za, vallahi, žao mi je te braće, žao mi je braće, koja su juče klanjala ovome, pa jedini hoće, jedni neće, jedni su ovdje, jedni tamo, zbog čega? Zbog čega? Pa ako se odnovo ta svjedočenje ne prima, ko si zaletio? Ko si se zaletio? Pa danas ovdje, sutra ovdje, sam si krivi od toga. Sam si sebi krivi. Zato, obraćam, zahvaljujemo Allahu Tebare, Kriotala, na svakom milimetru ove blagodati. A zahvaljivanje Allahu te bareke o tala, prije svega na ova četiri zida i na ovom mešidu, jeste da se u njegovim kućama Allahovo ime spominje i da se sa ovim imira samo istina govori, da se dostavlja ljudima din, da se ne boji nikog osim Allaha te bareke o tala, da se govori istina, jer je ona najprečađa. to je zahvaljivanje Allahu te barake wa ta'ala na blagodatima a ako budemo zahvaljivali Allah kaže da će povećavati on kaže ako budete zahvaljivali jest وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأريدن لأريدنكم kaže ako budete zahvaljivali kaže Allah te barek ve taala ja ću vam još više dati još ću vam više povećati i bare ima daću vam blagodati, daću vam njive, daću vam države, daću vam pare, daću vam novce, daću šta hoćete. Mi ste moji ravovi. Zašto? Jer mi zahvaljujete na onome što sam vam ja dao. I niste nikad rekli, mi smo ovo uradili svojim prstima, mi ovo napravili sebi mešći da ima. Allah nam dao, kom ga može mi zeti. Hvala ti gospodar što si nam ovo dao. Jer da nije bilo tebe mi ništa ne bi imalo. Da nije bilo tebe, gospodar, mi ne bi bili upućeni. Da nema tebe, Allah, naš, mi bi danas lutali po kafanama, diskotekama. Da nema tebe, možda bi bili u bidatima. Da nema tebe, gospodar, možda bi sjedli u parlamentu. Hvala ti na uputi. Hvala Allahu te bareke od tada na svim lagodatima koje znamo i koje ne znamo. Ali Allah i ne možemo i nabrati, kaže Allah te bareke tada. Koliko ima? Ne možemo i nabrati. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Počas gospodara Tebara Kevotala njegovom je robom ako bude zahvaljivao na čemu da blagodati? upute, islama, sunneta da znaš njegovog poslanika počas na blagodatima da te Allah počasti da ga zavoliš da zavoliš njegovog poslanika da zavoliš onih koji su bili sa njim i da jedva čekaš da se srpiš sa njim A ko jedva čeka da se sretne s nekim, on pripremi za njega najbolje darove i ono što njemu dovara. I ono što je najvolio. Zašto? Da bi bili zajedno. Kaže Allah te vara kao tala. Inne ledine kalu rabbuna Allahu thummeste, thummeste kamu te tenezelu alihi mun melaiketu, ela te hafune, ela te a epširu bil dženne, a bil dženne ti nekikunu tu alu. Kaže Allah te vara kao tala, onima koji govorio. Illa ladine kalu, Rabbuna Allahu, naš gospodar je Allah. Gledajte, kaže uzvišeni, Illa ladine kalu, Rabbuna Allahu, thumme ste kalma, zatim istrije na tome. Onima koji govori, kaže uzvišeni, pa dvije drske, naš gospodar je Allah. I na ovom istrije, a vallahi, osim ono kome se Allah smiluje, na ovom neće Allah istrije, samo kome se Allah smiluje. Da smrt dočeka da dočeka Meleka smrti, a on zunga staklamu od onih koji je istajio. Nije pokvario svoje vjerovanje, nije pokvario svoju akidu, nije se bojao što će mu biti. Zašto? Pa zato što uzvjerišeni kaže dalje, te te nezeru alihne mun menajke te te hafu, ela te hafu ne mena tahdenu na bišilu. Kaže, dolaze im, kad istrajim, dolaze im meleci. Kome? Onima koji kažu naš gospodar je Allah istrajim u tome. Njima dolaze meleci. A melek neće doći tamo gdje je Allahova služba. Melek neće doći gdje? Tamo gdje se ruši Allahova vjera. Meleka nema tamo i zašto? Pa ne možeš da je Allah posto meleka ono ko kruži oko kavora. Onda si lud. Onda nisi normalan. Ti si budala. Allah šalje meleka samo svojim robovima oko onima što su bili na bedri. Poslaću vam hiljadu poslat ću vam pet hiljada, stotine hiljada, kome? Hitlerom, faraon, parlamentarcu, novotar revolvahim. Svojim robovima, tum ne strakamu, njima će poslat meleke. Ako hoćete meleke, ako hoćete pomoć, morate reći vaš gospodar i vala, i tu više nema igre, i strajamo drugi. Ako kaže nas gospodar i vala, to je sami šehadet, la i nahi to la, Muhammedu Rasulullah, sa ilasom, sa ekinom, sa istinoljubavošću, sa ljubavom, sa onim sve što taj šehadet traži, sa prihvatanjem, neodbijanjem, sa primjenom i sa ljubavom prema tome. To je to što me ste dama. I njima dolaze veneci i kažu im, te te nezru alihim ulmena, iketu, ela te hafune, ela te hazanu, ela te hazanu, kaže, nemojte se bojati, ela te hafune, nemojte se, nemojte se bojati, došli ste, Došli smo vam da vam nešto kažemo. Vi to ne čujete, ali mi smo došli da vas pomognemo. Vela tahafu, tahafu, pa zatim kaže, vela tahzenu, ne bojte se, ne bojte strahovat. Ne tugujte, ne bojte se ništa se kirat. Šta god vas zadesi, ne bojte se, ne tugujte. I šta u apširu bil džene? I radovujte se džene. Tri stvari, pogledajte, dolazi medici, kažu, ne bojte se, ne žalostite se i radujte se džemete. Vidite trgovine lijepe, a? Kaže gospoda, kad kažeš da ti je o priznaješ ga sa svim njegovim imenima i savršenim tvojstvima, priznaješ ga kao jedino istinsko božanstvo, priznaješ samo njegov zakon i ništa drugo, njegov šarijak koji je univerzalan za Peru, za Kineza, za Japanca, za Marsovca, za Mrava, za Crno, za sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve. Univerzalno zakon. Sve to kad uradiš, da nešto je do tebe, nemoj strahovat, nemoj tugovat i radili se. Kad, pa normalno, ako te nije strah, ako mi dubiješ, <laughs> pa vam ulaziš se radovat. Čemu? Dženetu! Dženetu koji vam je obećan! Pa kaže dalje, mi smo nahnu eulijakum fil hayati dunja wa fil ahire. Kaže, nahnu eulijakum, kaže, mi smo zaštitnici vaši na ovom svijetu. Pa kad budeš umiro, jel da, Allah odviše mi pošelje meleka, učvrsti ga, ne izgovori la ila ila la, nek kaže svojim jakinom ono što je radio čitav život. Jer sam ja pravedan, kaže Allah, neću te ostaviti. Da umriš takav, A znam tvoje srce, znam tvoja djela, znam da si radio da uzvišiš tvoje riječi ovog ti meleca. I onda gledaš kako rob umirja s nije I kaže, moj gospodar je Allah, to me ste kamo, valaj, to su ti. To su ti, Allah mi jedno. To su ti. Zad ovo su me ste kamo vredi kidan. Zad nakon Ramazana, da ovo ne bude jače i bolje i čvršće. Ne, valaj, to nam se ne svi desiti sad trebamo biti još jači. Sad trebamo biti još čvršći, još žešći, jer su sve teže i teže prilike dolaze. Oni koji budu skrenuli sa stane Rasula Salavi Srbi, oni će se gubiti. Oni će se gubiti sigurno, jer uzvišenje pomaže i prema nijetu i prema dijelima. I prema nijetu i prema dijelima. A nama je cilj vidjela i djela i želja. I živimo zato i radimo zato da Allahom zakon vlada na njegovoj zemlji. Da Allahom zakon vlada na njegovoj zemlji, da bi ljudi vidje. Da vidje da nama ne treba policajac da te pratiš i što nešto ukrasti. Odmah su štijeli 100 eura mjesto na zemlji. Neće ništa ukrasti, ne smije. Imao ima policajce. Jada, pa nama ne treba policajat da čini zinalu. Ne treba ti kamar u tih stvari zbog koje bi samo za jedan sat država otežala s budžetom za možda milijuna eura. oprosti svim muslimanima. Molim ga uzvišenog da nas pomogne da istrajemo na putu istine. Molim ga te Tebareke Otala da nas pomogne da istrajemo na putu istine. Molim Allah Tebareke Otala da pomogne svoje borce gdje god živjeli radne borice. Molim Allah uzvišenog da nas uputi napravi put. Molim Allah Tebareke Otala da nas uputi napravi put. Molim Allah Tebareke Otala da nam podari sratu na putinu. Molim Allah te barek i vetala da u poveća ljubav za džennetom i šehadetom. Molim Allah te barek i vetala da u poveća, poveća ljubav za njim i za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah te barek i vetala da od nas odak nas sve nevaljavštine i priljavštine. Molim Allah te barek i vetala da nam pomogne da izađemo u svom drugom znanju čušći i jači bolji. Molim Allah te bare kao tala da nam omijeli učenje Kur'ana. Molim Allah te bare kao tala da nam omijeli učenje Kur'ana. Molim Allah te bare kao tala da nam podari mudrost i razboritost. Molim Allah te bare kao tala da nam podari mudrost u uskudnim trenucima. Molim Allah te bare kao tala da uputi muslimane Bosne. Molim Allah uzvišenom da uputi sve narodne Bosne. Molim Allah te bare kao tala da nas ne kazi sa nevjetičkim narodima. Molim Allah te barake o tala da nam podari bereketa u kiši. Amin. Molim Allaha uzvišeno da nam podari bereketa u našim imecima, Amin. u našim ženama, Amin. u našoj djeci, u našim njivama, u našoj stoci. Molim Allah te barake o tala da pomogne i oslobodi zatvora muđajde. Molim Allah te barake o tala da oslobodi našu braću i sestri zatvora. Amin. Molim Allaha te barake o tala da kazni sve zlikovce. Amin. Molim Allah Tebareke wa Teala da uništi sve države koje se bore protiv islama i muslimana. Amin. Molim Allah Tebareke wa Teala da im uništi ekonomiju. Amin. Molim Allah Tebareke wa Teala da im učini banke bankrotom. Amin. Molim Allah Tebareke wa Teala da njihove prevare vrati njima. O jem kurunu, o jem kurullah. Molim Allah Tebareke wa Teala da uništi i da istrebi do posljednjeg svakog onog koji spletkari islamu i muslimanima. Amin. Molim Allah te bareke o tala da nam pokažemo na Amin. Molim Allah te bareke o tala da ih kaznimo i davimo sve ljudima. Molim Allah te bareke o tala da od nas načini džahide koji će se boriti na njegovom putu. Amin. Molim Allah te bareke o tala da nastavi u safove džahida. Molim Allah te bareke o tala da nas stavi u safove muđajda na lahom budu. Molim Allah te bareke u etala da od nas odagna kukavičluk, da od nas odagna kolebljivost, da od nas odagna strah, da nam podari radost i čežu za džennetom. Molim Allah te bareke u etala da nam podari firdevs. Molim Allah uzvišnog da nam podari firdevs džennet. Molim Allah te bareke u etala da nam podari džennetom firdevs, da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim rekao ovo, a molim Allah da oprosti ime i vama i posljedan dobar alhamdulillah rebla amin i koristi priliku braća moja i sestre da vam čestitam Bajram riječ vam tekabla Allahu mina u minku molit Allah da primi i badete da primi i od vas i od nas Allah vam dao svako dobro i ovoga i onoga svijeta